upućen, a koga ostaju zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga uputi na pravi put. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhana i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanih poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke ve ta'ala koji nas je poživio na islamu, okupio nas ponovo u Bareć kući, da nastavimo govoriti o Allahu i te bareke ve ta'ala veličanstvenim lijepim imenima. Prošli put smo počeli govoriti o plodovima vjerovanja u Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja? Koja? المؤخر المؤخر المقدم El Muqaddim El Muakhir što u prijevod značenja znači unapređuje različite i daje poziciju. još sve je to tačno koji unapređuje koji daje napredak koji daje poziciju koji ti daje svako dobro na dunjalu onaj koji to oduzima sve to onaj koji nas zađuje onaj koji čini da stvari kasne ili onaj koji ubrzava određene stvari tako da ćemo večeras nastaviti govoriti o plodovima vjerovanja u ova veličanstvena Allahova Tebare Kvetala imena. Prošli put smo naveli nekoliko plodova. Koji plod? Ima li ko ovo gore da popravi? čuje li se sada? Ako se čuje, pokucajte. Oprijeći. Ako se čuje, samo pokucajte gore. Znači sljedeći put, odnosno prošli put, prošli put smo navjeli neke od plodova spoznaje ovi veličanstveni Allah lijepih imena zadnji plod koji smo naveli je da postoja na stvoja na dunjaluku i tvoja požurenost u činjenju dobrih dijela je sebe i uzrok da će Allah Đelešanu ubrzati tvoj prelazak preko siraču prijemu to je odgađanje i kašnje sa dobrim, sa dobrim dijelima na dunjaluku će prouzrokovati da Allah Đelešanuhu šta? Uspori. Uspori tvoj prelazak preko siraču prije. Pa smo naveli govor Ibn Mesuda radi Allahanhu da je kazao da zadnja osoba koja bude prelazila siraču priju da će biti osoba koja će prelaziti na stomaku pa će se poželiti gospodaru te Tebare Kevetala gospodaru zašto si učinio da ja ovako sporo prelazim sirat šupri pa će Allah Tebare Kevetala kazati nisam te ja usporio gdje su te usporila tvoja tvoja djela ovaj hadis je merfu govori o akidi je tako nemoguće da bude govor Ibn Mesuda da nije čuo govor od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Draga braći i cijene sestre, čovjek na dunjaluku ili napreduje ili nazaduje. Znači, postoje dvije grupe ljudi. Vjernici i nevjernici. Dobri i loši. To je podjela u Kur'anu sunet poslanika sallahu alihi wa sallam. I jedna i druga skupina ima svoje prethodnike. Ima svoje vođe. Neko koji ukazuje na pravi put, odnosno onaj koji odvodi u zabudu. Kao što su na Dunjaluku te dvije skupine, također će te dvije skupine biti na Ahiretu. Čovjek dok je na dunjalku ili napreduje ili nazad stagnira. Zato vjerovanje ehli sunneta je da je iman da iman raste i opada. Znači ne može iman da se desi da kod čovjeka stoji na jednom mjestu. Znači ili raste ili opada. Tako kada radiš dobra djela, Allah Đelešanu ti povećava tvoj iman. Kada radiš loša djela, tvoj iman opada. I to je tako tvoje stanje. Dok se čovjek potpuno se ne prepusti, na primjer, šeitanu, njegovom zavođenju, tako da ga zavede u zabudu, da Allah Đelešanu sačuva takvog stanje. Dok ona osoba koja se trudi i čini dobra djela, natječe se u tome, njegov iman stalno raste. A zašto mu iman stalno raste ili zašto se osoba trudi da čini dobra djela? Zbog velike svijesti Allahu subhanahu wa ta'ala i onim istinama koje su navedene u Kur'anu. A istine u dovi koju smo prošli put naveli, u kojoj se spominje Allahu te barek ve ta'ala ime al-muqaddim al-muakhir, šta je poslanik sa Allahu alijih vselem učio? Šta je no istina? e džennetu hakkun da je džennet istina va narun hakkun lika sa Allahom, suse sa Allahom istina Allahovo obećanje je istina njegovi rovjesnici i Muhammed su istina sve to poslanik sa Allahom je učio ali to je na iman koji znači ako se ulio tvoje srce čini da si ti pokretniji da imaš Hamasa i poleta u djelovanju, praktičnom djelovanju. Pričat može svakako. Ali praktično djelovanje je ono što čini taj iman koji se ulio u tvoje srce, pruzrokuje da se plodovi rezultat toga vidi i oslikava o tvojim dijelima. Pa ćeš biti od onih koji su prvi koji bježe od džehennema i prvi koji žele i žude za džennetom. والسابقون سابقون أولئك المقربون I oni prvi i uvijek su prvi. Ulaik, svi oni koji budu prvi i žudjeli da budu prvi, će biti al muqarribun bliski Allahu tebareke ve ta'ala. Esabikun prvi u safovima prvi u namazu prvi u dobročinstvu prvi u dobrim dijelima prvi koji su dozivaju pokornosti Allahu njegovom poslaniku sallallahu alihi sallam prvi koji su dozivaju pozivu džihada prvi koji su u poslušnosti svojim roditeljima u onim ili oni e, vode brigu i pažnju prema svojim komšijama, rodbini, prijateljima koji su svoju braću. Uvijek su prvi. Što god da čuju, oni su prvi. Zato kod imala Kurtobija se navodi jedan tefsir za Sabi Kun da će biti u džennetu trenutaka kada sabi kun izađu iz svojih kuća, dženevski. Pa kada izađu, deše se velika svjetlost, obasjet će sve. Pa će to uočiti, uočiti svi oni koji su ispod njihovi deređa. Znači da su to bili prvi. Tako da čovjek ne treba se žalosti kada vidi da je sam i čini dobro, a drugi ga ne čini i trudi se da ga čini dok drugi zapostavljaju ne smatraju da je vrijedno a on se natječe i radi i radi i samo radi jer plodove tog dobrog djela i tih dobrih djela će ugledati u vječnoj kući kada će svi drugi poželjeti i zavidjeti na tim deređama koje će imati sabi kunje fi džennatin na'im. Allah Đelešanu kaže. To su dženevska prostranstva o kojima smo prošli put govorili da istinski vjernici osariju se natječu i žude i požuruju da rade dobro djelo kako bi se umili svome gospodaru i zaslužili dženevska prostranstva koja su prostrana poput nebesa i zemlje. Allah Đelešanu kaže innaha la ihdal kubar zaista je džehennem velika strašna nevolja sakar džehennemsko mjesto i ovdje se iskazuje ukazuje se na veliku nedaću i propast oni koji neće pouku da uzmu A šta je džehennem? Allah Đelšan kaže Naziren lil bešar Opomena ljudima Kad se džehennem spomeni Kada se džehennem navodi I njegovi primjer i stanje Stavnika džehennema I ono što je pripremljeno za stavnike džehennema To je opomena Kojom Allah Đelšan opominje Sve one koji razum Koji razum imaju A zašto? Allah Đelešanu kaže Limen ša'e minkum za sve one među vama koji žele en je te kaddeme evo je te ahar je te kaddem je te ahar da napreduje i nazaduje džehennem kad se spomene je ono što će te gurnuti da činiš dobra djela da se razlikuješ od drugih sjećanje i pomisao na džehennem te čini, kako Allah što vam kaže, pomenša eminkum, ko od vas hoće da se sačuva, da pobjegne, da počne činiti dobra djela kako bi se približio Allahu te bareke ve taala da ga Allah dželešano sačuva ili je ta ahr ili da to sve zapostavi i sluša i razmišlja i pomisao. Nisu mi na dunjalu posljedno živimo dunjalučki život ko se vratio ko je taj koji nam prenosi i govori kako je tamo da takvima dođe milion oni koji su bili tamo i okusili džehennemo neće vjerovati zato je iman nešto što je veličanstveno nešto što je veliko a plod vjerovanja je ulazak u džennet a džennet Allah Đelešanu daje svakom da je džennet tek tako da se vidi da se opipa da ga gledaš i posmatraš niko ne bi ušao u džehennem kada Allah Đelešanu stvorio dženet i džahene, poslao je Meleka Džibrila da pogleda jedno i drugo. Pa kada je vidio dženet i njegova uživanja i ljepote ka gospodaru, neće biti nijednog tvog stvorenja, da će ga zaobići, svi će ući. Pa kada je Allah Đelešanu stvorio putove koji vode do, do dženeta, je to malo teškoće, malo napora, truda, zalaganja, odricanja Dunjaluku, pogleda ponovo Melek Džibril to stanje, te puteve, pa se vrati gospodar, neće biti ni jednog insana koji, koji će ući u dženet. Kako je teško doći do dženeta. I obrnuto, stanje džehennema i putevi koji vode, Melek Džibril je odmah pomislio da neće ni jedan insan se sačuvati džehennema. Koliko olakša, koliko ima strasti, ukrasa, ljepote, nema napra, nema truda, samo zopustiš. Ne razmišljaš ni strast te vode i one upravljaju i to je ilah Bog koji se obožava danas strast danas Allah Đevašanu sačuva vatri a uči nas istinskim sebenicima poslanika Muhammeda alijem salatu wasalam zato dragi brati i cijena sestro kao što vidimo da Allah Đelešanu upozorava i ukazuje na opasnost džehennema čovjek treba se trudi i da požuri da čini dobra djela jer su ona sebe Allahove subhanahu wa ta'ala milost u džennet djela te neće sam po sebi uvesti nego Allahova milost ali ti se Allah Đelešan neće smilovati ako ne prouzrokuješ Allahovu milost svojim djelima to je tako u džennet se ne može ući bez, bez djela i sa ispuste znači želje Želim žene. Da nas najveći nevjernik, kada bi mu naveo kakve sve nagrade očekuju vjernike, odnosno šta sve ima u džennetu, znači, svi bi oni poželjeli da budu u tim džennetskim prostranstvima. Ali neće, bit će uskraćeno takvima. Dok je na Dunjalu po njima džennet i uživanje gdje se prepustili. Allah Đelešanu kaže وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا u istinu ti mi objavljujemo Kur'an na arapskom jeziku to je nešto veličanstveno Allah šan je odabrao arapski jezik da objavi svoju posljednju knjigu zašto? li tundre ummel kura wa men hawleha kako bi bila ta knjiga opomena ili kako bi opominjao ovom knjigom Meku, stavnike Meke, i sve druge gradove i mjesta koji su oko Meke. Meka je centar svijeta. I sve što optužuje Meku, Kur'an je opomena. Da bi ljudi pouku prihvatili, da bi razmislili o Kur'anu koji objavljaju na arapskom jeziku. Pa kaže Allah Đelešanuhu وَتُنْدِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِي I da opomeneš, da je posjetiš na dan okupljanja u kojeg nema nimalo sumnje. Dan okupljanja, proživljenje, kada će se svi Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti i stajati i čekati. U tom trenutku Allah Đelša navode će biti dvije kategorije ljudi. Farikum fil džanne wa farikum fil sa'ir grupa koja će biti za dženneta i grupa koja će biti za džehennema. Femen ša eminku na dunjaluku ko bude htio od vas da uzme pouku da napreduje da čini dobra djela ili ako hoće nek ostavi to sve nek ne napreduje zašto? jer onaj koji hoće i želi da napreduje da bi se sačuvao vatre, je svjestan ove vatre i ovog stanja i dešavanja na sudnjem danu, da nema treće grupe, dvije grupe. Jedna u džennet, jedna u vatru. Jedna u džennet, jedna u vatru. Na dunjalku vjernik, nevjernik. Dobar, loš. Džennet i džehennem. Sve to istina. Ali pouku će prihvat samo onaj koji je svjestan i koji želi da se sačuva koji zdravo razmišlja. Na nas puno ljudi sluša ajete, sluša hadisa poslanika alaih sallatu wasalam. Dok vas traje, svijestan Čim vas prestane, vraća se svojim starim stopama. Znači, to nije urodilo plodom. To ne koristi. Ona prava korist koja može da ti pomogne jeste ahi kada ti slušaš pa nakon toga budeš bolji bolji nakon što si čuo, što si naučio. I ne moraš nešto naučiti novo. Predavanja, ajeti Kur'ana, mnogo se uči, a da su pravi, istinski, dobri vjernici, mi to svakodnevno učili, pa nam se ponađali ti ajeti, znači, u svakom mjesecu bi dolazili na ilaz na iste ajete, bar jednom Kur'ana da proučimo. Ali to ponavljanje ti kuranski ajta i učenje je opomena i zikra lil mu'mini za vjernik neka čovjek zaboravi zanesije se svi mi griješimo neko više neko manje nema bezgriješnika ali čovjek uvijek kada čita Kur'an sa razmišljanjem sa značenjem Kur'an ga opominje Kur'an ga usmjerava Kur'an ga upućuje on mu je i lijek svjestan ili nesvjestan Kur'an je šifa lijek, neka si svjesna, neka nisi svjesna. Danas kada kažu neko je bolio od sigra, odmah kaže ima kod uči ruke. Ta su naj, najviše tada vjeruju u Kur'an. Daj to čudo da probamo. A su malo da uči čovjek Kur'an, da ga samo uči, on ga štiti, on ga liječi. Allahom volim to, Allahov govor, sifat, Allahovo svojstvo, Kur'an. I kad čovjek promisli i razmisli, kada vjeruju, Nema sumnje ćemo to onaj pomoć. Jedan šej nedavno sam slušao kaže koji ima sihr kada bi kada je sjekirom stao noći namaz i suru Bekaru proučio na namazu kaže da je sihr ka je faraona i svih kaže oni sihri baza iz faraonska ka Allah bi ga kaže ostranio sjekirom <laughs> kijam <laughs> sa surom Bekaru dva i pođu za Ali mi tražimo olašicu, ima nešto na brzaka, ima neko da mi samo legnemo da on spusti ruku, kao I to je to. I onda ponovo se vratamo istim stopama, ne može. To mora biti vjerovanje, iman u Allaha te bareke ve ta'ala. Nekad čak ti može doći ono kao olakšanje, da ima znači tog olakšanja, međutim Allah ti daje iskušenje subhanu. Dao ti je lijek da vidi kako se ponašati. Pa ti ponovo se vratiš istom stanju. Pa onda posle toga možeš daleko u gore stanje da zapadne nego što si, nego što si bio. Nekad Allah subhanahu wa ta'ala izostavi, uskrati, oduzme određenu nafaku čovjeku. Trudiš se, želiš, nadohvat ruke i Allah ju uskrati. Allah je daje, Allah je uzima, to je njegovo pravo, I u tom stanju čovjek se žalosti, jel? Teško mu je. Potišten je, očaj. Sve one te gobe dunjavčki ga spopadnu. Kako je onaj uspio? Možda su isto vrijeme, znači, pokušali nešto uraditi. Jedan je uspio, zaradio, drugi nije. I njemu teško. I to mu teško pada. Allah mu to uskratio. I svoje pravednosti. Je tako? Ako mu je dao, dao mu je svoje milosti ako mu skrati spravednost i mudrost. On se žalosti i teško mu je. S druge strane, ta ista osoba, znači on se trudi da ostvari profit ovaj dunjalčki, da zaradi na dunjalu. I kad ga to mimo iđe, kad ga fuli, kad mu Allah uskrati, oduzme, ili on zaradi pa hasara ona, na jedno dođe propast, sve gubi. Teško opada. A s druge strane, ta ista osoba doživljava i vidi da mnoga njegova braća su ga pretekla u dobrim dijelima. Uče Kur'an, jer su postali hafiz, ili znaju nešto puno Kur'ana, džuzeva, jel? Pretekli ga u dobročinstvu, u dobrim dijelima, poslušnosti roditeljima, u udjeljivanju na Allahom te bareke na Allahom te bareke vetala putu u dobrovoljnom postu u lijepom odnosu sa drugima nasmija, nozare svi ga voli, svi mu se dive nema on nešto puno ali s te strane prednjači prvi je i njega to ne žalosti ko da se to ne dešava razumijete kad je Dunjaluk u pitanju tuguje danima priča, drugima prenosi, jao šta mi se desilo, ovo, ovo. Tolika tuga za tim. Pa uopšte tugu je za onim što je puno vrednije i što je kod Allaha dragocijenije i ono što će ga pomoći, što će ga osnažiti, što će mu podariti vječnu kuću uživanja. Znam se te hasare i propast na ahiretu kada dženetlije dobiju ono što je Allah obećao i stavnici džehennema ono što njima obećano. Pa kada se vidi i pogleda, znači, ono za čim je on žudio na Dunjaluku, dobio je na Ahiret. A onaj za znači, čim je žudio od Ahiretskih stvari, dobio je na Ahiret. Kako će to biti teško za shvatiti, pojmiti, koji će to biti udarac? I zato je najveća propast, kako kaže Allah Đelešanu, propast na Kjamenskom danu, kada oni koji su mislili da imaju nešto, dođu tamo, ne zateknu ništa. Zato čovjek ne treba da se previše vraća na vedunjalčke stvari, da ga to žalosti i da tuge zbog toga. Treba da tuguje zbog onih što, ga, što su ga pretekli u dobročinstvu, vjeri, imanu, dobrim dijelima. Da kada vidi da osoba sjedi i uči Kur'an svaku noć između akšama i jacije, znači od džuz, dva džuza, dnevno onaj koji uči, koji pamti, da se zapita gdje sam ja subhala, zašto ja nisam poput njega. Jer ako hoćeš bereket na dunjaluku, bereket je Allahove te bareke wa ta'ala knjiz u Kur'anu. On ti je lijek za tvoje duševno stanje, za tvoj materijalni napredak, za sve. Jer ako ništa vjeruješ da Allah daje, Allah uzima, Allah ti je dao bi kadar onoliko koliko on hoće, te bareke wa ta'ala, sa mjerom, ni više ni manje. A ako hoćeš više, on ti može dati više, niko drugi. S tim imanom ideš iz dan u dan, živiš kao pravi vijenik, sretan i radostan. Ono što te je snašlo nije te moglo mimo ići, ono što te je moćilo nije te moglo snaći i ti iz poput onoga vrabca. Svaki dan mu sretan, jel? <laughs> Leti, vino, nađe, hajde kući kunja, ovo, prespavaj, to je to. Poslanik Arislatu Vaselam je preselio, a nije, znači, se dovoljno najao bijelog hljeba. Bijelog hljeba, najodabranije stvorenje. Ponekad je bilo to da ga zovnu na plečku i poslanik sa osebe volio plečku. To je bilo ponekad. A mjeseci su prolazili da nije imao ništa u kući. I vidite, te primjere svi dobro, svi dobro znate. Allah subhanahu wa ta'ala Ja el muqaddim el muakhir, onaj koji ti daje prednost i onaj koji ti tu prednost uskraćuje daje ti napredak i uskraćuje ti, nazadžuje ti tvoje postupke, tvoje stanje tvoja dijela svi smo mi svjedoci da ponekad apliciramo ili za neki posao fakultet danas su ljudi bolesti puno pa idu kod doktora evo, pa na knjižicu predaju Dođe za kasnije, subhanallah, svi prijatelje predali, jel, ti zadnji. Čuo si za neko dobro mjesto, posao, hajde, požuri tamo, dolaze svi prijatelje predali, ti zadnji dolaziš, ne jaš nadje nešto. Fakultet, konkurencija velika, puno ljudi predalo. Allah, dragi, što hoće li biti, neće biti. I subhanallah, doživiš, šta? Iako si zadnji predao da je Allah Đelešanu učinio, ti budeš primjen. Tebi je to dobro, tebi je to učinio. Allah ubrzo taj proces. Allah te naprijedio. Allah tebi dao, drugima nije. Iako su prvi požuli preda. Kod ljekara, to je danas šest primjer, ja, oni koji prekvare da idu. Mi ovdje ne pričamo znači o tome, pričamo o stvarima da zaista ima takvih situacija da dođeš, nema sve zatvoreno, na jednom se vrata otvore ko je otvorio, ko je to učinio, ko ti je olakšao, ko ti je to dao. Allah te bareke ve ta'ala. I to je ispravno svatanje razumijevanja Allahovog subhanahu wa ta'ala imena. Kojeg? Al muqaddim. Da on otvara, al fatah. A kad Allah zatvori, niko ti drugi neće otvoriti. A kad on otvori, niko ti ne može to zatvoriti. I u tom trenutku je čovjek sretan kad si to završio, Allah ti pomoga, Allah te olaša, ti si sretan, jel tako? To je ta sreća koju svi mi smo doživljavali i doživljavamo u svakodnevnim našim postupcima. I Allah treba, subhanahu wa ta'ala, zahvaljivati na tim blagodatima. Ali zamislite sreće na kijameskom danu. Kad Allah naprijed i jedne, ovo nazad i druge. Allah Đelešanu kaže, Volal ahiretu ekberu deređat. Ahiret je koji posjedje najveće deređe, najveće stepene. Kad imaju stepeni ovdje koje čovjek doživljava i dođe, jeli, onaj, na dunjalu, kako smo naveli, znamo se te kako je na ahiretu. Zatim kaže o ekberu tefdila i također je odlikovaniji puno, puno više ahiret od dunjalka. Na dunjalku sve što si imao, znači ove deređe koje čovjek imaš, siromašnog i bogato. Jel, znači koja je to razgled, znači siromašnog i bogato. To je, samo ako si siromašan, ne može svati nam bogati, bogati može svati siromašnog. Ako ima zdravlje, a čovjek je bolestan, koje su to deređe između njih? Ogrom, bogatstvo, imeta, kože je neoženjen, ima djecu, nema djecu, ima sreću, uživa u sreći, ovaj drugi ne uživa u sreć. Sve su to deređe na dunjavu. Ogromne deređe. A sam ste kakve su deređe na ahiret, koje Allah Đelešan obećao vjernicima. Neki učenjaci kažu da su ovdje, znači, u ahiretu akberu deređat između vjernika i nevjernika. Ono što je vjernika zades od ženevskih ljepota, ono što je zades od nevjernika od, od džehennema. Međutim, ovdje se isto tako ukazuje ovaj ajet obuhvata da sami vjernici će se razlikovati od džernetovi. Po stepenu bogobojaznosti, imana, dobročinstva, dobrih dijela, ne mogu svi na jednu da reću. Nisu istini koji spavaju i oni koji su svjesni. I oni koji putem, hajde, ide grupa pa ide mi ja s njima tu, znači ovo što će učiniti ove ređe, da se razgoju na ahiretu je tvoja svijest na dunjavu. A svijest koja će pruzrokat u tebi da budeš radikal. Da biš pravi musliman. Da se natječeš u dobru. I nisi zadovoljan da budeš, kako danas narod kaže, makar iza vrata. To nema makar iza vrata. Vi znate koja je najmanja nagrada slavnika dženeta. Koja je najmanja? Koja je najmanja? ko mešili za vrata, jel? Kaže, poput onog vladara, najvećeg vladara koji je imao na Dunjalu, i deset puta toliko, ili kaže, poput deset vladara, najbogatiji koji su bila na Dunjalu, će biti najmanja nagrada. I čovjek insan na miskin koji bude zadnji, a mi molimo Allah da ne budemo od njih, nego molimo da budemo od onih koji će ući u ženat Firdaus. Prvi, bez polaganja računa. I to nije nikakva skromnost. Poslanik sallahu alaihi wa sallam nas je podučio kada tražite džennet i molite džennet, tražite najveće deređe. Firdaus. To je najveće mjesto. Jer od, od onoga ko, od koga tražiš, koga moliš je ekrem ekremin. Erham rahimin. Jedini koji ti to može dati iz svog izabina. I zato ta velika razlika, razlika postoji. Pa zato kako vidimo da se čovjek veseli danas, kada prođe jel, i na ispitu, kada je upisan na fakultet i kada dobije posao, sve to, a onaj drugi, znači, još uvijek je tamo u nekom postupku. I on se radi, očekuje da će, ali nije ista sreća koji koji je to dobio. I onaj koji dobiva platu već određen period, ovaj tek treba čeka prvu svoju platu. Razumijete? Tako će biti deređe, deređe na hiretu. Zato ovdje je jako bitno isto tako da se svati ime El Muqaddim, El Muakhir da će biti insana i ljudi na Dunjaluku koji će doći posle dugo godina nakon nas ali će nas preteći u dobru preteće nas u deređama i dunjalučkim i ahiretskim To je tako. Znači, nije sad da shvatiš ja sam ovome na pravom putu, ja sam uspio, ja ću biti sačuvan. Danas onaj najgori kojeg mi vidimo i smatramo da je najgori, može sutra biti daleko bolji od nas. Može biti. Ali mi kažemo, Allahu dragi, uvedi nas u džanet bez polaganja računa. Može preteći. Kako? Abdullah ibn Mesud prenosi hadis od Allahova poslanika alaihissalatu wasalam gdje kaže tako mi onoga u čio je ruci Muhammedova duša će ruci moj život zaista će čovjek raditi dijelo dženetlija sa unika dženeta znači dug niz godina, period dok se ne približi džennetu samo na jedan lakat tako blizu dženeta mislio da je uspio pa će ga preteći knjiga kadera pa ću raditi djelo stavonika vatre pa će ga Allah Đelšan uvesti vatru će na tome na tome će preseliti ostavit će put džennetlija put spasa ihdine siratel mustapim vidjet ćemo dove koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio Znači, pogledajte, taj čovjek ide putem ženetlija i dolazi samo na jedan lakat, pripako se toliko ženetu i pretekne ga knjiga i uradi dijela slavnika vatre i Allah Đelešan govedne u vatru. A pogledajte sad obrnuto. Kad bit će osoba ili osobe koje će raditi dijela slavnika vatre, najgora dijela, od kufra, širka, zinaruka, bluda, prostucije, kamate, sve, sve, sve, sve radi čovjek. Kad ga pogledaš i vidiš njegov sam sam kada Bože, draj sad čuvaj, da nisam poput njega, jel? Zahvaljuješ Allah. Međutim, kaže Allah u poslanih sa seneme, također će ga preteći knjiga ili hadar stavnika dženeta, pa će početi raditi dijela, znači iman, povjero, vibracija, Allah, tabare, kevetala, dijela stavnika dženeta, pa će ući u dženet. Za kratak period. imat će ove nasade dženevske koje mu obećava i Allah te bareke ve i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Talha ibn Ubaydullah radijallahu anhu prenosi da je došao jedne prilike jedan čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i upitao ga da mu kaže o islamu, da ga poduči islamu, šta je to islam? Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis bilježi Buharija i Muslimu Znači, kako je islam jednostavan? Da uđeš u džennet. Kaže, na tebi je da klanjaš pet dnevnih namaza. Kaže čovjek, samo to, kaže, osim ako hoćeš nešto dobrovoljno. Znači, ono što ti je obaveza, pet dnevnih, i samo to sadrži. Kaže, samo to, samo pet. Sve mimo toga tvoja nafila je nešto dobro, onako hoćeš. Dobrovoljno učini, bit ćeš normalno nagrađen. Zatim on kaže poslanik sallahu alihi wasalam i da postiš mjesec Ramazan. To ti je obavez, postiš mjesec Ramazan. Kaže samo to, kaže samo to, osim ako želiš nešto dobrovoljno od sebe. Kao danas što imamo braće koja, znači, se natječu, pa poste bijele dane, ponedljak, četvrtak, pa ima i oni koji poste davu do posta. On kaže samo to. I kaže mu treću stvar, kaže zekat. Zekat. Obavezno. Kaže samo to, osim, kaže, to je, znači, obavezno, osim ako ti želiš nešto više, dobro, ja sam dakle, miskin, da, da, ali ono, kad dođe nisab, tad mora, ne pita se to, hoš, neš, nego moraš a ako ne, onda su došle žestoke i strašne prijetnje od strane Allaha i poslanika sa osaleme za onoga koji izostavlja da udjeljuje odnosno zeka daje. Kaže čovjek nakon svega toga, kaže, tako mi Allaha, neću šta dodati na to, neću šta oduzeti. Ne, šarikak je dobro manje. Na file, niti namaza, ni dobro mogu posta, ni dobro mogu sadake. Ja, samo ono što sam mi kazao, pet dnjeni namaza, mjesec, ramazan i zekat. I ništa više. I okrenuo se i odšao. Pa je poslanik sa Allahu alihi vseleme kazao Efleha in sadak. Ako istinu kazao, spašen. Ako istinu kazao, spašen. Subhano, jeste ste vidjeli? Znači, nije neka teškoća doći do dželjevskih uživanja. Islam je lahak i poslanik sa osama pogledati kako je podučio. Kada bi kod nas sada došao čovjek i kazao, poču islam. Šta je islam? Kako da dođem do dženeta? Znate, odakle je počeo kufru taguta obavezu Znači to bez toga ne možeš. Pa onda tefsir, detaljno pojašenje toga. Pa se na tome ostane, ostane, ostane, ostane, ostane. Poslanik, poslanik sam sad pogledaj kako je podučio. Naravno, ovdje nije došao Bunije ili Samar al-Hams. Islam je izgrađen pije stvari. To je poznat hadis. Koja je prva stvar? Šahade. Obavezno znači da primiš din izgovaranjem šahadeta La ilaha illallah i nije ispravno ako ne potvrdiš da je Muhammedun Rasulullah i da je Muhammed alaihi salatu wasalam Allaho poslanik ti se izgovaranjem, ti si i negirao i potvrdio. Negirao si šta? Sve što se obožava Allah te bareke vetala, a potvrdio se da jedini koji se obožava je Allah te bareke vetala kako tek sad dokazuješ namazom i ostalim baritima koji su koji su došli u šarijat. Tako da je to bilo opće poznato, nije bilo potrebno govoriti o ovom čovjeku koji je došao, već je znači znao da to treba izgovoriti. A zašto hađ nije naveden? To ćemo ostati da sljedeći put da odgovori. Peta stvar je hađ, tako? Kaže Allah Đelešanuhu قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم I ovo je dan kada će iskreni njihova iskrenost koristiti. Koji je to dan? Sudnji dan. Na sudnjem danu, ahi, neće ti koristiti ono što si pokušao da prevariš i Allaha, i poslanika, i vjernike. Znači, licemirima njihov islam neće koristiti koriše samo iskrenost. Zato kaže poslanik sa seleme efleha in sadaqa. Znači, spasio se ili uspio je ako istinu kazao, ako bude uistinu to činio radi Allaha te bareke ve taala, uspjeće. I sidq je nešto što će ti jako, jako puno trebati. U toku života nema dijela koje može biti primljeno kod Allaha te bareke ve taala bez tvoje iskrenosti. Ihlas, to je prvi šart, prvi uvjet da bi djelo bilo prihvaćeno. Zatim kaže Allah Đelešanovu za iskrene لهم جنات تجري من تحتها الأنحار iskrenim će pripasti džennet kroz koje će rijeke teći i tu nije kraj halidina fiha ebeda i u njemu će vječno zauvijek ostati vječno zauvijek ostati nema kraja Dunjaluk ima svoj kraj, džennet nema kraja ko će biti u dženetu u vječnom uživanju iskreni iskreni u svojim dijelima u svojim namjerama iskreni u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala iskreni u potvrđivanju i slijedženju poslanika sallallahu alayhi wa sallam samo takvi će imati ova vječna uživanja koja Allah te barek ve ta'ala obećava radi Allahu anuhum wa raddu anhu Varidvanu Allahi Ekber u drugom majetu stoji. Allah Đelešanu će biti zadovoljan s njima, a i oni su zadovoljni sa Allahom Tebare Kvetanu. Allahovo zadovoljstvo, njegov ridvan je nešto najveće što čovjek može dobiti u džennetu. Jer ne možeš ući u džennet bez Allahovog zadovoljstva. U džennet nije će ući osoba u čijem srcu ima i trunčica oholost. E sad, slobodan, džes, tvoje srcari, asab Asaba najkoje je za noć, pa kao on je dženetija, kaže poslanik sa sad. Sad će vam doći dženetija, pa dženetija i drugi dan, i treći dan, vidi da je to neki običan rob među njima, među <laughs> asab, ali je dženetija, što je dženetija? Nema u srcu, ahi, šta nema u srcu? Nema mržnje, nema zavisti, nema okolosti, ne preziri, A sad ti za noći pa pogledaj koliko imaš onih koji križaš, <laughs> sa kojima nisi zadovoljan. E, koliko smo mi daleko od onih prvih generacija. I zato su ashabi, poslanika, ali sva to sela, najbolja generacija koja se je pojavila i neće biti jedne generacije poput njih. Nego će samo nastojati da ju, da ju ponašaju u njihovim postupcima. Ali ona iman koji su oni imali u svojim srcima, neće se pojaviti neko poput, poput nje. To je odabra narod kojeg je Allah Đelešan odabrao da bude u društvu i da budu drugovi Allahovog poslanika sa osanem da ga ojačaju i osnaže. Znači da smo mi bili u vremenu poslanika sa osanem, koliko bi ga mi ojačali, koliko bi ga mi osnažili. Zato nismo bili, jer je Allah pogledao u srca pa je vidio su njihova srca najbolja, najpreća da budu u društvu poslanika sa Allahom i Ali će doći generacije muslimana koji će šta? Žudjeti i htjeti da budu u društvu poslanika sa Allahom i Žudjet će samo. Ali neće biti u mogućnosti. Ali je došla radosna vijest od poslanika sa Allahom i da će u džennetu osoba biti s kim? sa onim koga voli i muslimani se nisu ničemu više obradovali u tom periodu ko hadis poslanika sa osaleme kada je kazao da će u dženetu biti osoba sa onim koga voli jer su svi volili i vole Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam pa tako su svatla će biti i nakon smrti sa poslanikom sallallahu alihi wasallam jer im je teško palo da imaju da ređat u ženetu da imaju deređe, imaju stepeni i neće moći onaj sa niže posjetone gore i slično. I za Allahove te barake od tala milosti podarit će da će moći vjernici da sjede u društvu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Zalike al fauzul azim za ušetak kuranskog ajeta i to će biti najveći uspjeh za iskreni. Zato danas, ahi, kada vidiš da si iskren, a ljudi te odbacuju, pa kažu si naivan, jel tako? Kad je previše iskren, naivan, ne zna da mutlja, ne zna da folira, ne zna da malo, jel? Nego otvoren, potpuno otvoren. A toga je iskreno stav učinila da bude otvoren, da ne zna lagati. Jer poslanik sallallahu alihi wa sallam kaže čovjek neće pokušavati govoriti istinu sve dok Allah žele dželaluhu ne upiše među iskrenim. A iskreni su u kategoriji kojoj? Šala kazu za iskrene. Ma nabijin wa siddiqin. Da će iskreni biti sa vjerovjesnicima. Sa vjerovjesnici. To je nešto veliko i veličanstveno. I zato ne da zbunjuje to što si iskren, a drugi ti znači pribacuju da to nije dobro. Iskreno je nešto što je najbolje i najljepše. Jedna od najljepših osobina, znači osobina koja krasi, koja krasi vjeru. A ne poput danas koji hoće da kažu mi smo muslimani, a u stvari svaka treća je laž, petlja, pa još to opravdava sa šerijaskim tekstima Kur'ana i Suneta, pa kaže i to, ima imao, imao to poslanici su samo kazao, šta je kazao poslanici su sam? I rat je varka, prevari ga. A, pa to koristi gdje treba i gdje ne treba. Uzvišen je Allah Đelešanuhu El Muqaddim El Muakhir je onaj koji određuje šta je dobro, a šta je loše. I to su parametri po kojima treba da vrednijemo stvari. Ono što je kazao Allah Đelešanuhu da je dobro, to je dobro. Ono što je Allah Subhanahu wa ta'ala ukazao da je loše, to je loše. I njegov poslanik, naravno, sallallahu alihi wa sallam. A ne ono što ljudi danas misle da je dobro pa kažu da je dobro, a ono se suprostavlja Kur'anu, jasnim šarijanskim tekstima Kur'ana i sunata to se u potpunosti odbacuje. A prihvata se ono što je došlo u Kur'anu. Pa zato danas imamo mnoge ljude koji kada ugledaju vjernike opisuju, opisuju ih različitim pogrednim nadimcima i izrazima. Pa kažu vehabije u džehennemu Allah Đelešanu će dati da stanovnici džehennema razgovaraju međusobno i podarit će da stanovnici dženneta razgovaraju sa stanovnicima džehennema. Pogledajte što Allah vam kaže. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار Stanovnici džehennema kada uđu u džehennem kazat će šta je nama pa ne vidimo one koje smo smatrali na Dunjaluku da su loši najgora stvorenja gdje su vehabije pitaće u džehennemu jer su oni bili najgori to je istina stavnici džehennema su najgora stvorenja Allah što kaže ali oni na Dunjaluku toliko su uz i uzdigli da su smatrali najbolja Allahova stvorenja i najgorim stvorenjima. Ovo su riječe Džehla i svi oni koji budu na stazi putu pute Džehla koji će tražiti Bilala radi Allahu Suhejba radi Allahu i ostali. I svi oni koji su na, njihovoj, na njegovoj stazi staze Džehla će tražiti svojih vaktova, vremena ona najgora stvorenja, pa tako će isto tako tražiti ove današnje najgore koji su na Dunjalku, to su vehabi. Gdje su, kaže oni? Jesmo i kad je smatrali na Dunjalku da su to najgora stvorenja, najlošiji ljudi. I danas kada vidite opis, nema ništa pozitivno, sve najgore. Od oni najgori govore za najbolje su naj, najgori. Pa kaže dalje Allah Đelešanu, اتخذناهم سخريا i kada mi smo i na Dunjaluku ismijavali ismijavali se sa vjernicima i to je istina koju je Allah Đelešanu objavio u tom vremenu a Kur'an važi do sudnjega dana i danas vidimo da su najgori i najloši ljudi smijavaju se sa dobrim opisujući svakakvim pogrednim nazima i nadimcima. Pa kažu em zagat anu mumul ebsar ili je, kaže se nešto desilo pa ih ne vidimo. U Fesiri kažu i dalje će oni biti uvjereni da su oni tu negdje u vatri gore. Vahabije gore negdje. Ali mi ne vidimo od vatre, od žestine pa će i to tješti i oni su s nama ali i mi ne vidimo, ali su s nama Allah Đelešanu će omogućiti vjernicima, mu'minima onim siromašnim koji su ušli kao siromasi u džennet i onim bogatim i mućnim da prozovu te stavnike vatre i da im kažu istinu da im prinesu radosne vijesti da oni uživaju kod gospodara svoga i da je obećanje koje Allah šan njima dao u istinu istinito, da se obistinilo, pa će pitati njih da li je to istina što je vam Allah šam obećao, da li ste našli, pa će i oni potvrditi. Kaže Allah Đelešanu, ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار pa će dženetlije, kaže Allah Đelešanuhu, dozivati stavnike vatre. Dozivat će ih. En kad uvađedna ma va'adana rabbuna haqqa. I ponosno će kazati, u istinu smo našli da je Allahovo Đelešanuhu obećanje istina da se ostvarilo. Džennet, prostranstva, nismo uzaludno vjerovali. Ono u što smo vjerovali, to je istina. فَهَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا A da li ste vi našli i zatekli ono što je Allah Đelešanu u vama obećao kao istinu? Pita će stavnike džehlu. Ta će u džehlu i svim nevjernicima, i svim ateistima, i svim lošim biti jasno da oni sa kojima se ismijavali na Dunjaluku, da su u vječnim uživanjima, dženevskim prostranstvima, ali im tad vjerovanje i ta hakika neće nimalo od koristi biti nego će im to povećati još veću hasaru u dušama to će biti još veća kazna kada shvate da oni nisu tu negdje iza vatre nego su dženevskim prostranstvima čija su prostranstva poput nebesa i zemlje kalu na'am pa će odgovoriti istina je Allahu obećanje nas je zadesilo ostvarilo se فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ Pa će glasnik tada povikati. Između te dvije kategorije. اللعنة الله على الظالمين neka je Allahovo prokljestvo na zulumčane, na nevjernike, na one koji su ismijavali sa Allahovim evlijama, sa vjernicima, koji su opisivali vjernike tim pogrednim nadimcima u svakom vremenu u svakom prostoru u vremenu poslanika svi uvijek su oni koji su bili nevjernici smijavali vjernike i opisivali im najgorim nadimcima do današnjih dana. Nema više poslanika, neće se poslanic za Zadnji poslanik Muhammed Ali Islatu Vesanam. Ali će u svakom narodu, u svakom mjestu pojavljivati se oni koji se ismijavaju sa vjerom i njenim sljedbenicima. Pa tako smo i danas svjedoci da se ismijavaju sa oni koji žele da praktikuju din sa kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u potpunosti pa i opisuju i sa ovim i sa onim i neka znaju da su ove riječi Allaha te bareke vetala istina i da će dženetli, ja molim Allah da mi budemo od njih dozivati njih ovim riječima da smo našli istinu u džennetu jeste li vi našli istinu u I to će biti omogućeno. Kako navode učenjaci da će Allah Đelešanu podariti stavnicima dženneta da u toku dana otvaraju prozor u dženevskim odajama i da gledaju kroz prozor stavnike vatre. Pa nakon toga da zahvaljuju Allahu Tebare Kvetala na blagodatima kojem je Allah Đelešanu njima podario. Zatim od podova vjerovanja Allahu te bareke ve taala ime El Muqaddim, El Muakhir da je on taj koji napređuje i unazađuje da ul, spoznanja ovog, ovih imena ulijeva strah u istinsko srce roba. Istinsko srce, ist, istinskog mukmina Zbog čega? Zato što Allah Đelešanu danas te je i upućen si ali isto tako ti taj nur hidajeta i upute može oduzeti kada vidi da nisi za tobe i to se desilo kroz istoriju puno i mnogo puta da je Allah šan uzmao nur upute hafizima Kur'ana muđahidima na Allahom tebare koja tada put da presele ko nevjernici ko monafici, ko licemjeni koji ostaje vjeru potpunost a da ne pišemo današnje vremenu jer smo mi svi svjesni da imate omladinu koja priđe vjeri, prihvati vjeru potpunosti, pa posle na određenog perioda ga vidiš nema ga nigdje, nema ga ni na jednom namazu. Nakon svih onih slasti koje je osjetio, slast vjerovanja, Allah je mu to može oduzeti. I zato čovjek živi između, između straha i nade, između straha i nade. Nada se džennetu i njegovim prostranstvima, ali isto tako strahuje od vatre lošeg završetka jer se dijela vrednju na završnici kako preseliš tako će te Allah Đelešanu proživjeti proživjet će tu odjeću u kojoj si preselio pa zamislite hađije ili onoga temira kad kaže lebejk Allahumme lebejk i Allah šal mu uzme dušu tako ili muđajda na lahom putu šehida onaj koji se bori za muslimane za čas muslimana i slično kakva je to lijepa smrt i ono koji preseli na seđdi slavijeći, veličajući Allah te bareke vetala na kijamu, na ruku. I isto tako smo takvi danas svjedoci da ima i takvi lijepi završetaka. Ali ima i nažalost završetaka da čovjek u se na drogira u prostituciji u i trenucima kada uzima kamatu imate ljudima pozni kada odu u banku i presilu tako to su najgore kuće na Dunjalu banke čovjek preseli kaže primora se moram uzeti kredit i slično to, to su pravo tešci završeci na Dunjalu i da Allah što sad nas takvi poslanik sallallahu alihi wasallam je učio mnogo dovu u kojoj je tražio da Allaha tabareke ve ta'ala Ja musabbit sabbitel kulu O ti koji učvršćuješ srca koji činiš srca postojanje sabbit kulubena ala dinik učvrsti naša srca na tvojoj vjeri To je poslanik Alisatu Vaselam kome je bilo oprešteno ono što je učinio i što će učiniti. Koji je bio bez griješa, sačuvan od grijeha. Kako kažu učenjaci. Učio je, znači, ja mu thabbit al kulub, thabbit kulubena ala dini. U Museleme, majka svih vjernika, žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam, je upitana koju je to dovu poslanika alaihi salatu wa najviše učio kada je bio kod tebe. Pa je kazala da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio Ja muqallibal kulub Ja muqallibal kulub O ti koji okrećeš srca Thabit qalbi ala dinak Učvrsti moje srce na tvojoj vjeri Pa je upitala, ova Allaho poslaniće, primjećujem da mnogo učiš tu dovu. Mnogo učiš tu dovu. Ova hadis isto prenosi Enes radi Allahom. Pa kaže, o umu seleme, u istinu su srca svih Ademovi sinova. Između dva prsta od prsti u Allaha te bareke ve ta'ala okreće i kako on hoće. Pa čije srce hoće da ostane u vjeri, on ga učini, a čije srce hoće da skrene sa pravoga puta, on to učini. Subhanallah. Znači, srca su u drugom rivajetu između dva prsta od prstiju milostivog pokreće i kako on te bareke vetala hoće pa čije srce hoće da ostane u vjeri ono ostane a čije Allah Đelešanu hoće srce da skrene sa pravoga puta on to učini pa čije srce hoće da skrene sa lavog puta znači to je srce na lavom putu a ga Allah skrene sa lavog puta ova dova je dova koju je Allah, koju je Allah poslanik sa sada ostavio ummetu, podučio umet da uči, da stano dovi Allahu te bareke ve da ti srce ostane postojan, čvrsto na pravom putu. Jer ne do Allah dželeša, to je strah. Došlo je rivajetu, kaže, o Allaho poslaniće. Kaže, mi smo povjerovali u tebe. Mi vjerujemo u tebe. Pa zar strahuješ za nas? kaže poslanik sa osrame da za shabe strahuje pa je naveo nakon toga poslanik sa Allahu alijih vasaleme u istinu su srca između dva prsta od prstiju milostivog, milostivog okreće kako on subhanahu wa ta'ala hoće čije srce uputi, učrsti a čije srce hoće želi skrenje sa pravog puta znači da li se plaši za nas iako su povjerovali, vjerujemo da plaši se kaže Allah poslanik sa Allahu alijih vasaleme U sljedećoj dobi kaže Allah poslanik Ja valijeli islami wa ahli Šta znači veli? To smo radili ime, el veli. Zaštitnik. O ti koji si zaštitnik Islama i njegovih sljedbenika. Sabitni bihi hatta el qak učvrsti me na toj vjeri, na islamu, sve do onog trenutka kada te susretnem gospodar. Tu je poslanik sallahu alijih vseleme također dovu učio, bilješ ima taberani, a učenjaci kažu da je, da je vjerodostojan. I na kraju zadnji pot koji ćemo navesti, da vjernik mu'min ne žudi za dunjaličkim ljepotama, ne žudi za dunjaličkim foteljama, za dunjaličkim pozicijama, ne nastoji da se oholi, da se uzdiže iznad drugi, jer to nije osobina vjernika. Allah Đelešanu kaže, tilka daru ahiretu nađaluha li ledine la yuriduna uluven fil ardi vala fesada. To je vječna kuća koju ćemo mi dati onima koji ne žele da se uzdižu, da se uvole na gavu, niti na ritu. stvari koje treba slučiti zbog bojazne na oprosti naše gdje, sačuvanje ženevske vatre. Oh!